Hey, el RJ, pa. son azura todo ritmo, eh. Ya me paso a buscar mi compa. Una buena llanta que la rompa. Remerita piola que combine con el lompa. Las guachas no ven llegar y no mueven esa pompa. Y yo me voy pa'l party. Con mi rancha yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No hacemos fila y entramos. a mi rancha, yo me voy pa'l party. Buscando gata, yo me voy pa'l party. No hacemos fila y entramos pa'l party. No me importa lo que digan, voy quemando mari. Los churros y que salimos, las nenas tan coqueta por eso alto que nos fuimos. De pie a cabeza al baile siempre vamos llamativo. A mí es decirle que yo fue que siga su camino. un paso que ya llegamos, caemos con Mambiche tranqui 120 ando con mi compinche, marihuana que te cabio acá todos los chiches, que toquen los dolidos pa' allá con su berrinche. Tú no metes cabras, ahora mambiche, tranqui la 120 ando con mi compinche, marihuana que te cabió acá todos los chiches, que toquen los dolidos pa' allá con su berrinches. Activo en el point, me escriben un par de gatas, me preguntan dónde estoy, yo en la mecha encapsulado, pa' las fotos engafado, por vuelvo voy volado, el motor acelerado, el cristal polarizado, los azules por costado, esta noche coronado. Coronado caigo pa' la discoteca, en donde están todas las gatas sueltas, perran bandoleras. Me tomo unos trago y prendo una vela. Coronado caigo pa' la discoteca, en donde están todas las gatas sueltas, perran fumo trago y prendo y yo me voy pa'l party, con la vacancia yo me voy pa'l party, con un par de billetes y unos gramos en marí. No hacemos fila y entramos pa'l party, el gato se hizo el fiel y tiene cara de rally. ya lo pa, sonas una a todo ritmo, eh, infinite. Locura mix. Locura Mix. Locura Mix. Estamos matando la liga. Que te quede claro.